Embandizo esura ya kashatu Adam na Eva ni bashenga Enjoka ekaba eina obwenge kukira enyamaishwa zona ezo mukama ruanga yatonzire Ebaza omkazeti ruanga akagambati mutalirya amutigona gona omubustani omkazi aurorati Ebira babye miti yo mubustani twakubiria Kyonka ruwanga akagambati omuti ogulio mugati yebustani mutali guliyao kiraba na nguno kugukorao chei mutalija mukafa nawe enjoka emugambireti nakati timufe aruo kubaruwanga namanya oko ekiro ekyo muliguliyao amaisho ganyu galiburura mulibanka wenene mumanye ekirungine ekibi omukazi kayabwenoko omuti gwabaire gwine byakulya birungi mara nigushemera amaisho kandi guligo kwegombwa aro kugiza omuntu obumanyi atongora ekiraba kyagwo alia ashuba ebindi atwalira iba nawe alia abombiri baburura maisho bemanya uko balibusha baruka obubabibo omuti gwo mutini bekolera obukebwe komushanagwa beregwa umbire baulira omukama ruwanga omundimiro naija bamweshereka omumiti yombustani omwo ngu atababona kyonka wene nayeta omushaija na mubaza ati olinka ogwa ororati nakuulira omubustani noija nati naro kubandibusha nayeshereka omkama ruwanga amubazati Noa ayakugambira okwo olibusha isi walya muti ogona kutangire kulyao omshaija aurorati omkazi wo wampaire kutura na weni we yampa ekira bakyo muti ogwo nkakirya ao omkama ruwanga abaza omkazi ati kiki eki ekyo wakora omkazi aurorati enjoka niyo yambeya nkalya okuramwa kwensi Omkama ruwanga agambire njokati. Orowa korotyo ombitunganwa byona no munyamaishwa zona wabamuramwa. Uragenzaga orubunda mara uraliaga agaitaka Ebiro byona byoburura bwawe. Ndibagiza obwiko iwe no mukazi oruzaro rwawe no ruzarorwe rwe rwe ruli kushenkenyura omutwe iwe olirutema ekisinziro agambira omukazi ati ndakanisa muno obushasi omukuzara orazaraga abaana omubushasi baro oramugiriraga oruoyoyo kandi wenene arabaga mukama wawe agambira adamu ati orowa ikiriza ekyo mukazi wawe yagamba okalia amuti ogwona kutangire ni ngamba nti otaliguliao ensi ya ramwa yazirayiwe oragiyagamu ebyakulya obiende keire ebiro byona ebyoburura bwawe irakumereza amawa namatoju kandi uratungwaga ebishambu kugya kubona ekyakulya urakamukwaga empita kuika oro oligaruka omuyitaka arokuba ukaruga omulilionene okwoli itaka oligaruka omuyitaka adam aruka mkazi weibara eva arokuba niwe yabairenyina abarora bona omukama ruwanga akolera Adam na mkazi we bijwaro byempu abajweka Adam na Eva nibabingwa omumbustani ya Eden Hanyuma omukama ruwanga wenene agambati omuntu atushusire yamanya ekirungine ekibi mwenu atajuburwa kunoga kiraba amutigwe burora akakirya akarora eira iliona Arwekyo amubinga mu bustani ya Eden kugya kulima eitaka ya yarugiremu abinga Adam mara omu burugayizoba bwe bustani ya Eden atao abakerubi nembanda eri kumengeta omuliro neyindukira buli muwanda kutanga omuntu we na kugoba amuti gwoburora